ассалому алайкум варахматуллоҳи вабаракату боракаллофикум бародарам бале бародарам нисбат ба суолатон дар бораи дуюм зан гирифтан яъне ки духтари холаи занро дуюм зан гирифта мешавад ё на ёк духтари аммаи занро ҳар касе ки мехоҳад дуюм зан бигирад гирифта метавонад ё наметавонад бале бародарам духтар духтари холаи зан ё духтари амаи зан духтари тағои занро ва духтари амаки занро ба занӣ гирифтан дар як никоҳ ҷоиз аст ва дуруст аст ва боке надорад тибқи шариат дуруст мебошад аммо байни зан ва амааш ҷамъ кардан ҷоиз нест як инсон мехоҳад дуюм зан бигирад ва амаи занша гирифта наметавонад ё холаи занашро гирифта наметавонад зеро ин ки ҳадисе дорем имом бухорӣ ривоят мекунад ки ва наҳа расулу ллоҳи сал ллоҳ алайҳи васаллам ан тункаҳа лмарату ала амматиҳа ав холатиҳа паёмбар сал ллоҳ алайҳи васаллам манъ карданд аз оне ки инсон байни занаш ва аммаи занаш ҳардуша дар як никоҳ бигирад ав холат ё ё холаи занро қатъи занаш ҳардуша дар як никоҳ бошад як инсон дузана мехоҳад дузана шавад холаи зан аммаи занро дар ҳолати дар қайди ҳаёт будани зан ва дар никоҳи ин мард будан ҳаром аст ки байни инҳо ҷамъ карда шавад ва дуруст намебошад ва ҷоиз намебошад ва ҳамчунин ояти қуръон ҳам ҳаст ки аллоҳ табарака ватаоло дар сураи нисо ояти бисту се мегӯяд ки ван таҷмау байна лухтайни яъне ки ҳаром аст ҷоиз нестае ки байни ду хоҳар ҷамъ бикунӣ яъне ки аги инсон як занро гирифтаги аст хоҳари унро гирифта наметавонад ё апаашро гирифта наметавонад ва холау амаашро гирифта наметавонад аммо духтари холааш духтари амаи занро духтари тағои занро духтари амаи э, духтари э, амаки занро гирифтан ҷоизу дуруст аст боки надорад ва дар ин бора як қоидаи бисёр э, хубу осонкунандае ибни абдулбар дар китоби алистиҳкор зикрш мекунад инро ба самъатон мерасонам ва баротон бисёр осон мешавад фаҳмидан ки кадом занҳоро гирифтан аз хеши табори зан ҷоиз ҳаст ё нест бисёр осон ҳаст э, абдулбар дар китоби ибн абдулбар дар китоби алистизкораш мегӯяд ки анна кулла мраатайни лав канат ихдаҳума раҷулан лам яҳилла лаҳу никаҳу лухро لم يحل له الجمع بينهما ابن عبد البر میگوید که ان كل امرأة یعنی که هر دی همی زنها رو مثلا هر کسی که میخواد دیم زن میگیرد همسر خودش رو و کسی دیگر زنی را که میخواد بگیرد مثلا خواهر زن رو اپای زن رو یا که دختر خاله زن رو یا خاله زن خودش یا عمه زن رو لو كانت احداهما رجلا مثلا يخشى همچون مرد فکر میکنیم مثلا به مثل مرد میگردونیم لم يحل له نکاح نکاح الاخرى میبینیم که نکاح دیگرش رو یعنی دیگریش رو نکاح کرده گرفته نمیتواند پس میگد لم يحل له الجمع بينهما پس حلال نیست که بین هر دین ها جمع کرده شد مثلا яъне ки хулосаи ин қоидае ки ибн абдулбар гуфтаги аст ҳамин аст ки масалан оилаатро оилаат масалан мард қарораш медиҳӣ оилаатро ва аммаашро оё мард метавонад аммаи хича ба занӣ бигирад наметавонад пас ҳамчунин мард наметавонад ки занашро бо аммааш якҷо дар як никоҳ бигирад ё мисоли дуюм вақте ки дуюм зан гирифтанӣ ҳастӣ масалан холаи занро зани худатро масалан ҳамчун мард дар фикр қарор медиҳӣ оё метавонад ки холаи худашро бигирад наметавонад пас ана ҳамин тавр мардам яъне ки шавҳари ҳамин зан наметавонад ки холаи занашро ба никоҳаш бидорорад аммо духтари холаашро масалан духтари холааш духтари тағоиашро оё ба никоҳ гирифта метавонад бале метавонад масалан ҳамсаратро ҳамчун мард фикр мекунӣ барои возеҳ шудани масъала ва духтари холаашро гирифта метавонад ба занӣ бале метавонад духтари аммаашро метавонад бале метавонад духтари тағояшро метавонад бале метавонад духтари аммакашро метавонад бале метавонад пас инҳоро ки битавонад пас ин мард ҳам шавҳари ҳамин зан метавонад ки духтари тағоӣ ё духтари амакӣ ё духтари амма ё духтари холаи занашро ҳамсари худаш қарор бидиҳад никоҳ бикунад бигирад ҷоизу дуруст аст ва ин буд саволи ҷавоби суоли шумо иншоалло бо ин қоида метавонед ки шумо худатон татбиқ бикунед ҳар хешу табори занатонро барои ба никоҳ гирифтан бо ин қоидае ки ибни абдулбар гузоштааст дӯш метавонед ки واضح کنید که جایز هست یا نیست بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا